Da li ima, e, da li ima neke posebne zikrove koji su prenašeni u hadisima od poslanika sallallahu alaihi wa sallam? <clears throat> Odgovor na ovo pitanje, e, meni zaista nije baš sasvim jasno šta, šta, šta se pita u ovom pitanju, jer kaže šta se uči između suneta i farza. Koji, da, da li misli na suneta ili prije farz namaza ili, mu, ili se misli na nakon farz namaza i suneta koji se klanjaju poslije da ima i posebni zikr, naravno ima zikr ili poslije namaza poznati. E, tako, zbog nejasnoće ovdje šta se misli u, e, konkretno u pitanju, ja ne bi sad nagažao, naslučivao šta je šta je se htjelo pitati, pa ako, ako je osoba ovdje prisutna sa nama, neka pojasni dodatno pitanje, ako može poslati na mail nekome ili meni, kako bi se moglo odgovoriti. E, drugo pitanje od iste osobe kaže, da li je pokuđeno da svaku noć klanjač klanja određene, e, određen broj na, e, na file namaza, kao na primjer osam rekata prije vitra namaza, a onda da klanja tri rekata vitra namaza. E, znači, u pitanje došlo da li je to pokuđeno. E, odgovor na novo pitanje se vraća u stvari na hadis Mutefak Alihi poznati hadis od Abdullah ibn Umar radijalahu anhuma u kojem je upitan poslanik sallallahu alaihi wa sallam kako se klanja noćni namaz, pa je poslanik sallallahu alaihi sallam odgovorio salatu leili mesna mesna, fa ida khashita subh, fa evteri bi wahida Kaže, noćni namaz se klanja dva po dva rekata, pa kada se bojiš da, da će nastupiti sabah namaz, kaže onda jel uh, klanjaj vitr sa jednim rekatom. <clears throat> Odnosno sa neparnim rekatom, jel? E, ti, jel znači, e, sa neparnim rekatom završi noćni, e, noćni namaz i to u stvari vitreja. Iz ovog hadisa e, se jasno i nedosprano razumije da je, da se noćni namaz klanja dva po dva rekata. I nije e, navedeno, znači u hadisu je čak došlo koliko rekata, koliko se klanja noćni namaz, koliko rekata se klanja noši namaz, pa navedeno se klanja dva po dva rekata, znači nije ograničeno. Klanjao dva, četiri ili osam ili šestnaest ili šestdeset, nije došlo ograničeno. Klanjaš dva po dva, koliko možeš, koliko si u stanju, koliko si priseban, koliko možeš biti skrušen, a onda, jel, kada, kada osjetiš da će nastupiti zora, da je došlo vrijeme sabah namaza, to ako se klanja zadnju trećinu noći, jel, možete klanjati odmah naklonjaciji, znači ako se klanja zadnjoj trećini noći znači kada kada znamo jel, da, je, da je blizu vrijeme, e, vremena zori namaza e, zori, odnosno sabah namaza onda klanjamo vitr e, svejedno jedan ili tri rekata ili pet ili sedam ili devet kako je došlo u vjerovostom sunetu e, to što što se tiče uopćeno jel, znači uopćeno nije došlo da, da se noćni namaz klanja određen broj rekata a klanja se dva po dva rekata osim za za teravih namaz jel prenosi se od Aisha radijallahu anha da je poslanik sallallahu alejhi klanjao jel da kaže nije ni, ni u Ramazanu niti van Ramazana e, klanjao više od 11 rekata kaže 8 rekata jel noćnog namaza i tri e, vitre odnosno u drugom rivajetu došlo da klanjao od 10 rekata dva po dva noćnog namaza i jedan vitreta u trećem rivajetu sve znači došlo Buhari i Muslimu hadisu mutafaq alejhi e, da je klanjao 13 rekata da je klanjao znači 10 e, noćnog namaza 2 po 2, a 3 vitreta, a u jednom došao da klanjao 12 2 po 2 i i, i, i e, završio namaz sa jednim rekatom. Ovo je sve što je prenešeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je klanjao i koliko je najviše rekata klanjao. Uglavnom u ovome ima širine i nije nikakav jel, problem, nema smetnje da, da neko od nas klanja određen bore kata stalno, 8, 10, 20, 30, rekata dva po dva, pa da on naklanja vitre. Naravno, ono bi bilo samo problem kada ako bi on jel, e, imao objeđenje e, i shvatanje jel, da je sunet, da, da je to što klanja određen broj rekata on što je uveo, bilo, bilo to jel, da je 16 ili 20 ili 30. Jel. A ako smatra da je, da je sunet klanjati jel, 8 rekata ili 10 ili 12 kao što je klanjao poslanik sa, sa vitretom jedan ili tri rekata, jel, E, inšala očekivate da da ima nagradu e, nagradu za taj nijet da slijedi u tome poslanika sallallahu alejhi ve sellem mada je većina učenjaka smatra da da broj rekata noćnog namaza čak ni teravih namaza nije došao nije došao došao taj broj određen u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem nego u tome ima širine što je tema za sebe to bi bio otprilike odgovor odgovor na ovo pitanje la zna najbolje